Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi. Kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā, raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Esiet sveicināti <clears throat> šeit, Radio Marija Latvijas studijā māsā Meinarda. Esam kārtējo reizi kopā raidījumā vienkārši un mierīgi. Un tā kā jūs jau dzirdējāt galviņā, tad šajā raidījumā mēs runājam par Dievu, par mums un par mūsu attiecībām. Bet tā kā šodien ir tikai otrais raidījums, tad uh, mazliet atsaukšu atmiņā, kas bija mm, pirmajā, par ko mēs runājām pirmajā raidījumā, un tad pāriesim pie šodienas tēmas. Un, ja godīgi, tad uh, pagājušajā reizē, nu, Tāpat kā jebkurš cilvēks, kurš pirmo reizi dzīvē vada raidījumu, reiz bija mazliet apmulsusi un apjukusi, un tāpēc man mazliet ir jāpapildina tas, ko pagājušajā reizē es nepagūpu pateikt. Uh, Lūk, tad eh, šodien vispirms mēs eh, mazliet papildinām par eh, pašu Dievu, parunāsim, kāds viņš ir, un galvenā šīs dienas tēma ir cilvēks. Kas tad esmu es cilvēks, kas esi tu kā cilvēks, un tāpēc tie, kuri ir aktīvie radījuma arī klausītāji, es ļoti ceru, ka jūs paliks arvien vairāk, var jau padomāt, strādājot vai atpūšoties, vai ja kāds ir slims arī guļot gultā, <laughs> piemēram. Um, par to, kā jūs atbildētu, kā tu konkrēti klausītāji atbildētu uz, uz šo te jautājumu, kas ir cilvēks. Un, protams, es ļoti priecāšos, ja tu piezvanīsi uz radio Marija vai arī uzrakstīsi izziņu. Es atgādināšu uh, vēlāk arī telefonu numurus, kādi tie ir. Un tātad tas, par ko es pagājušajā reizē nepateicu, Un kas ir ļoti būtiski, lai mēs vispār runātu arī par šodienas tēmu, par to, kas ir cilvēks, tad, tad vispirms mums vajadzētu mm, manuprāt, pateikt, jeb atcerēties, atgādināt par tādām četrām ļoti būtiskām mm, īpašībām vai, vai četrām lietām, kas ir cieši saistīts ar pašu Dievu, ar to, kāds viņš ir. Tad vispirms, mm, runājot par Dievu un par viņu valstību, mēs bieži lietojam vārdu mūžīgs. Un tagad var pats mēģināt sev, klausītāji, atbildēt uz to jautājumu, ko tas nozīmē mūžīgs. Um, pēdējo eh, nedēļu laikā diezgan daudz um, bija tādu virsrakstu gan uh, internetu vietnēs uh, ziņās, ka atkal kāds ir aizgājis mūžībā man nav nekas pretī, ka šis vārds tiek lietots arī tādā uh, sabiedriskajos medijos, tajā vidē, bet uh, Eh, ja mēs sev paši pajautājam, ka kāds ir devies mūžībā, kas tad tā mūžība tāda ir, ko mēs vispār saprotam ar šo vārdu, un tagad atgriežoties pie Dieva, ko tas nozīmē, ka viņš ir mūžīgs? Man tāda ļoti mīļa um, schēma, ja ļoti mīļš veids, kā attēlot Dievu, ir līnija – Eh, kurai abos galos eh, var uzrakstīt bezgalības zīmes. Tātad faktiski tā ir līnija, kura apzīmē to, ka nav ne sākuma, ne gala. Ne? Ja es mēģinātu attēlot savu dzīvi, tad tas būtu nogrieznis, kuram ir sākums un kuram ir beigas, nu, man kā cilvēkam. Protams, tas nelīdz galam ir precīzi, bet, nu, ne par, ne par to šobrīd runā, eh, Šod, šodien par Dievu. Tad, tad viņam nav ne sākuma, ne beigu. Un es domāju, ka ja mēs tā padziļināti mēģinām šo teikumu saprast, tad mēs <laughs> nonāksim ļoti ātri līdz tam, ka patiesībā mēs ar savu cilvēcisko ierobežoto prātu Dievu aptvert nemaz nevaram. Kaut vai šīs te viena viņa, vienas viņa īpašības dēļ, ka viņš ir mūžīgs, tad viņam nav nesākuma ne gala. Kā es ar savu aprobežoto prātu vispār to var aptvert? Nevar, vai ne? Nākamā lieta, ka viņš ir visu varens, ka viņš visu var. E, maziem bērniem, it īpaši tiešām 3-4 gadīgam, ja viņam pasaka, ka Dievs ir visu varens, viņš to pieņem kā normu un e, visbie, visbiežāk ir tā, ka mazie bērni pat nestrīdās par to. Un, ja, vi, jo viņam arī tētis vai mamma ir visvareni, <laughs> jo viņi visu var dabūt, viņi pie visa var tikt klāt un tā tālāk. Ne? Bet mums, pieaugušiem cilvēkiem, ir tīpaši tiem, kuri iepazīstam Dievu jau pieaugušā vecumā, liekas, mm, nu kā tā var būt, ka kāds ir tāds, kurš var visu un kurš uz visu ir spējīgs. Trešā lieta, mm, ka Dievs ir trīsvienīgs ka Dievs ir kopiena pats sevī, ka Dievs ir pašpietā, pašpietiekams pats sevī. Mēs šodien pie, pie šīs lietas vēl atgriezīsimies attiecībā uz cilvēka nākšanu pasaulē, uz cilvēka radīšanu, bet šajā mirklī padomāsim par to, ko tas vispār nozīmē, ka Dievs ir kopiena pats sevī. E, lai to mēģinātu saprast, tas ir tikai tāds e, tiešām veids, kā mēģināt e, atklāt, ko tas nozīmē, ka Dievs ir trīsvienība. Atkal man tāds mīļš um, veids, kā to ilustrēt, ir uh, ūdens formula. Uh, ūdens formula H2O, tātad uh, viņa ir tā pati, tā pati ķīmiskā formula, bet mēs zinām, ka es ceru no skolas laikiem, ka eh, trīs iespējas, trīs agregāti stāvokļi, kādos ūdens var būt. Tātad eh, šķidrs, gāzveida un eh, ciets jeb ledus. Bet visos trijos gadījumos tas bū, tā būs tā pati ķīmiskā formula. Tas var mm, tā kā mazliet labāk um, palīdzēt uh, saprast, ko tas nozīmē, ka Dievs ir viens, bet trijās personās. Bet tas ir tikai tiešām tāds uh, neliels eh, mēģinājums to skaidrot, kā tas var būt visbūtiskākais, protams, šeit paliek tas, ka, ka, ka Dievs paliek noslēpums, ka tā līdz galam mēs neesam spējīgi viņu nesaprast, ne izskaidrot, ne arī um, savā prātā ievietot. Viņš paliek noslēpums. Un um, ceturtā lieta, kur es arī pagājušajā reizē vēl nepiebildu, ir tā, ka Dievs ir gars – Tātad, <laughs> jā, atkal, ja svētdienas skolas bērniem sāk stāstīt par to, ka Dievs ir gars, tad uh, tie, kas ir skatījušies um, filmu vai multinīti par Kasperu, tad viņiem uzreiz pirmā doma, ka tas ir tāds gariņš, vai ne? Vai arī... Uh, ja kāds ir lasījis Karlsonu, tad atnāk prātā tās pokošanās bēniņos ar, ar tiem palagiem, ne tad, tad tādi gariņi. Bet te ir runa par, par būtni, uh, kura ir pilnīgi savādāk. Tātad uh, Dievs ir gārs, Dievs ir um, neredzama, netvaram, nesataustām būtne. Ne? Persona, kas būtu vēl svarīgāk mūsu šīs dienas galvenās tēmas kontekstā. Ne? Persona. Bet uh, vienlaikus persona, kurai nav dzimuma. E, kurš nav ne vīrietis, ne sieviete, un mēs tagad jau mēģinām tā palēnām pāriet uz šodienas tēmu par to, ka, kas esam mēs kā cilvēki. Mēs kā vīrieši un sievietes, tātad divu dažādu dzimumu e, būtnes, personas arī dzen, e, esam viņa atspulgi katrs pilnīgi savā neatkārtojumā veidā. Tā fantastiska uh, apziņa, mm, fantastiska e, tāda tiešām mm, doma, ka es ar savu uh, sievišķību vai es ar savu vīrišķību, ka mēs katrs atspoguļojam savādākā veidā to, kāds uh, savā būtībā ir Dievs. Ne? Un jau, jau, jau šī doma, man liekas, ka liek mazliet notrīsēt mūsu uh, prātam, mūsu saprašanai, kā tas var būt, jā, ka ir kāda būtne, kurai nav dzimuma, bet kuru mēs, kā dažādu dzimumu cilvēki, atspoguļojam mm, savās dzīvēs. Jā, tātad es atgādinu, ka mēs šodien runāsim jau tālākajā redzījuma daļā par to, kas tad es esmu cilvēks, un es aicinu tevi, klausītāji, padomāt par to, Mm, kas ir cilvēks, bet, bet ļoti, um, ļoti lūgtu eh, neieiet tādās dziļās eh, teoloģiskās vai filozofiskos eh, prātojumos, bet tiešām tā pirmā doma, kas tev nāk prātā. Man šeit mm, studijā ir vesela lapiņa ar manu draugu un paziņu uzrakstītajām atbildēm. Es veicu aptauju, <laughs> gatavojoties šim redzējumam. Uh, Eh, un arī viņiem lūdzot eh, atbildēt uz šo jautājumu, lūdzu uzrakstīt eh, pirmo domu, kas nāk prātā. Tātad nevis to, kas ir rakstīts katehismā, nevis to, ko tev kāds kaut kur kaut kad ir teicis vai, vai, vai pastāstījis, bet pirmā doma, kas tev nāk prātā, tiešām pati pirmā doma. Ja? Un es būšu ļoti priecīga, ja tu mums uzrakstīsi par to izziņā uz tālruņa numuru 2 66, 77, 272 vai uz e-pastu studijat rml.lv. Protams, to var arī zvanīt un pastāstīt par to ēterā. Tālruņa numurs ir 67, 969, 131. Tātad, kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Un eh, kamēr eh, tu vēl domā, <laughs> es arī gribētu mazliet vēl vairāk parunāt par tādu teoriju. Tātad um, es tikko teicu, ka Dievs ir persona, un te mums ir uh, svarīgi um, apzināties uh, un principā arī pieņemt laikam to, ka es kā cilvēks atšķirībā no visas pārējās radības esmu persona. Un tas, ka es esmu persona, ir arī šī mana mm, līdzība Dievam, kaut kādā veidā. Ne? To būtu vērts atcerēties priekš sevis. E, mm -hmm. Jā. To būtu vērts priekš sevis atcerēties, ka mm, jau tas, ka es esmu apeltīts ar prātu, um, man ir griba, tātad es esmu uh, spējīgs kā būtne uh, izlemt, vai es vēlos, piemēram, dievmīlestību pieņemt vai nē, tā jau arī ir mana līdzība dievam. Ne? Tātad es nesmu, neesmu kaut kas, kaut kāda tur būtne, bet es esmu kāds. Un uh, tie, kas ir <laughs> lasījuši Vatikāna otrā koncila dokumentus, noteikti zina, ka uh, dokumentā Gaudimēts Pes ir tāda ļoti um, populāra, zināma frāze, ka vienīgi cilvēks ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Un, jā, mēs esam paredzēti tam, lai dzīvotu draudzībā ar Dievu. Tikai, protams, atbildēt uz jautājumu, kas ir šī draudzība ar Dievu, nu, tur jau vajadzētu pašam sev um, nu, jā, pajautāt, ko tas īsti nozīmē draudzēties ar Dievu. Es tagad taisīšu sev reklāmu, ka <laughs> mēs noteikti par to vēl runāsim, eh, ko nozīmē eh, dzīvot šajā draudzībā ar Dievu un kā viņu attīstīt, bet tas nebūs šodien. Šodien mēs runājam par cilvēku. Ne? Eh, tā, Ejam tālāk. Tātad cilvēks ir vienīgā radība, kura var izlemt, vai pieņemt dievmīlestību vai nē. Tālāk viņa ir, cilvēks ir vienīgā radība, tas arī ir no Gaudījuma spēs. Vienīgā radība ir zemes, kur Dievs ir gribējis šīs radības dēļ. Mm. Tad, kad paliek pavisam šķērmi ap dušu, tad, kad ir grūti, tad, kad ir kaut kādas problēmas, tad varbūt ir vērts sev mm, mm šo teikumu atgādināt, ka es esmu Dieva gribēts, un Viņš grib, lai es esmu laimīgs. Viņš grib, lai es pazīstu viņu, lai es mācos viņu arvien vairāk mīlēt, lai es kalpoju viņam, Jā, šī ir sarežģīta lieta mūsdienu pasaulē, jo, ja kāds kalpo, tad mums liekas, nezinu, kāpēc, ka viņš ir zemāks kategorijas cilvēks, ne? bet nē, kalpot Dievam, tas īstenībā ir liels eh, gods, tā ir iespēja mm, būt pilnīga, pilnībā atdotam viņam, un arī pateicība, jo pateicība ir eh, mīlestība, kura atzīst, eh, ja cilvēks, kurš ir pateicīgs, viņš atzīst, ka viņš mīlestībā ir saņēmis no Dieva, visu ir saņēmis. Un šis pateicīgais cilvēks, ja es tiešām esmu pateicīgs, es brīvi vēršos pie Dieva, kurš man visu ir devis, un tad jau tās attiecības ar viņu mums veidojas pilnīgi savādākas. Pavisam, pavisam savādākas. Uh, Un uh, vēl viena lieta, pirms mēs uh, klausāmies dziesmu, ko es gribētu pateikt, um, varbūt arī aicināt uh, šīs dziesmas laikā uh, pārdomāt. Um, tāda lieta, kas man ienāca prātā, domājot par cilvēku un domājot par šīs dienas redzējumu, ir tas, ka, nu, kā es vismaz tā to redzu, ka mūsdienu pasaules tāds vājais punkts, jeb pat daudzskaitlī vājie punkti attiecībā uz cilvēku ir tas, ka mēs um, vai nu dievišķojam cilvēku, respektīvi mēs cilvēku noliekam dievu vietā, tātad tādu, kurš pats uz pilnīgi visu ir spējīgs, pats eh, var sevi eh, gan drīz vai atpestīt, glābt un pilnīgi visu izdarīt, tā ir viena galība, vai arī otra galība, ka cilvēks tiek noniecināts un ka pat eh, dzīvnieki uh, kļūst svarīgāk par cilvēkiem. Ne? Tad, tad tāda doma, doma ideja pārdomām, uh, Un pēc dziesmas mēs atkal atgriezīsimies un runāsim tātad par to, kas tad ir cilvēks. The winter is gone Rain season, it's over So come and kiss me, for your kisses are better than the finest wine. Awake and north wind or south wind, come and breath upon my William. spices stream out and loved one come and take fruit of my garden neither life or death angels or past, neither life or death or anything living can separate me from from your love. Is a better than the finest wine. Neither Radio Marija Latvija redzījums vienkārši un mierīgi šeit studijā. Māsa Meinarda man aizrādīja, ka es nesaku, kas es esmu. <laughs> Māsu ir daudz, bet nu jā, labi. Es labošos bērniņa Jēzus Karmelīte. Esmu no Jālgaus, ja, ja kādam tas ir būtiski. Labi, bet tā, šodienas tēma tātad mēs runājam par to, kas ir cilvēks, un es ļoti pateicos tam klausītājam, kurš uzrakstīja, ka cilvēks ir dievmīlstības auglis. Ļoti skaista doma. Un es ceru, ka vēl kāds no jums padalīsies ar to, kas jums nāk prātā tajā brīdī, kad jūs mēģināt atbildēt uz jautājumu, kas ir cilvēks. Un es savukārt e, gribētu mm, vēl uh, atgādināt to, ko es jau pirms mirkli teicu. Tātad uh, mēs runājām par to, ka cilvēks atšķirībā no visas pārējās radības ir persona, mums ir prāts un griba. Es esmu nevis kaut kas, bet esmu kāds. Uh, vienīgi es, cilvēks, esmu spējīgs Dievu pazīt un mīlēt, un es esmu vienīgā radība, kuru um, Dievs ir gribējis manis pašas dēļ. Un arī tas, ko mēs pirmīt jau runājām par uh, Dievu, uh, ka dievam nav dzimuma, bet ka mēs kā cilvēki atklājam dievam piemītošo tevišķību vai mātešķību atkarībā no tā, kāda dzimuma cilvēki mēs esam. Un es jau teicu pirmīt, ka man šodien ir līdz vesela lapa ar dažādu cilvēku atbildēm uz jautājumu, kas ir cilvēks, uh, un daži no šiem te maniem respondentiem uzrakstīja arī savu vārdu un vecumu, citi to nevēlējās atklāt, tā kā, nu, ņemsim mm, to vērā, ja cilvēks nevēlas sacīt, tad neatklāsim. Bet uh, es gribētu sākt ar vienu no atbildēm, kas man liekas um, ļoti <laughs> skaista un interesanta uh, šim te mm, konkrētajam laikam, uh, E, tad, tas ir kāds respondents, kurš negribēja atklāt, kā viņu sauc, bet tā ir kāda sieviete, kura saka, ka uh, cilvēks ir vistrauslākais radījums kosmosā, kam Dievs devis prātu izdomāt dažādas iespējas, lai viņš nesalūstu. <laughs> Jā, tā tad uh, varbūt, ka tu klausītāji neesi nekad aizdomājies par to, ka uh, Patiesībā mums ir ļoti mm, daudz iespējas visu kaut ko izdomāt. Mēs esam ļoti radošas būtnes. Un arī tad, kad mums liekas, ka mēs jau vairs nevaram panest, kad uh, liekas, ka nu jau ir pēdējais brīdis, nu tad nāk kāda forša ideja, un tad izrādās, ka tiešām mēs esam būtnes, kuras var uh, izdomāt, kurām ir dota šī spēja, uh, ir dots prāts, lai mēs varētu tikt galā ar to, kas mūs sagaida. Tad vēl uh, man ir divas tādas interesantas atbildes. Uh, Zanda, kurai ir 34 gadi, saka, uh, pirmā doma, kas nāk prātā, hm, kas sen neesmu par to domājis, kas ir cilvēks. Un tad es esmu cilvēks. Jā, es esmu cilvēks, un ko tas īsti nozīmē? Savukārt, uh, Irīna, kurai ir 44, saka, es, tu, viņi, mēs visi esam cilvēki. Tas ir pirmais, kas nāk prātā, neko daudz neprātojot, pat neļaujot sev domāt. Jā, mm, ka es eju pa ielu un redzu, ka man pretī nāk cilvēki, ka viņi ir cilvēki, vai arī tad, kad man ir ļoti smagi kādu cilvēku pieņemt, kādu cilvēku um, um, piemēram, sadarboties, vai, vai teiksim, man ir grūti um, pieņemt to, kā viņš uh, attiecas pret mani, tad man liekas, ka patiešām <laughs> ļoti svarīgi būtu atgriezties uh, pie tā, ko mēs uh, šodien jau pašā sākumā sacījām, un pēc tam vēl es atkārtoju pie tā, ka tā ir persona, kura ir nākuši šajā pasaulē, jo viņa ir Dieva gribēta. Tāpēc, ka kamēr mēs vēl domājam par to, ka uh, Mm, es esmu cilvēks, es esmu Dieva gribēts, es esmu ienākusi, ienācis pasaulē, tāpēc, ka Dievs man ir gribējis manis paša dēļ, tikmēr jau ir ļoti forši, vai ne? Bet uh, atcerēties par to tajos brīžos, kad uh, man uh, pretī, piemēram, ir kāds ļoti kaitinošs cilvēks vai cilvēks, kuru man ir grūti pieņemt, uh, bet vienlaiks man ar viņu, piemēram, ir jāsastrādājās, ne? tad uh, atcerēties, uh, ka tas arī ir tāds paš, tāda paša tipa <laughs> radība kā es, tātad Dieva gribēts, nu, tad, uh, jā, tas jau var kļūt par grūtu uzdevumu, un es to saku pilnīgi no, no, arī no personīgās pieredzes. Uh mhm. -huh. Tā, o, oh, mums ir ļoti gara, mm, interesanta, manuprāt, atbilde, bet viņa ir anonīma, mums nav uh, atbildētāja. Uh, Eh, bet paskatīsimies, kas mums te rakstīts. Tātad eh, cilvēks ir persona, kurai nekas nepiedara, izņemot nosacīti brīva griba izvēlēties. Nosacīti, jo viņa izvēles ir ļoti atkarīgas no viņa saņemtajām traumām. Hmm, interesanti. Labi, un tālāk. Persona, kur it kā, it kā var izvēlēties starp labo un ļauno. Viņam tā tad ir tikai divi gala mērķi, kur viņš var nokļūt dzīves beigās atkarībā no savām izdarītajām izvēlēm. Cilvēks ir tāds kā ķīlnieks, kurš nav pats noteicis, vai piedzimt viņam vai nē, vai, un tagad dzīves laikā viņam jāizvēlas, kura rokās instruments viņš būs, dievu vai vēlna. Man žēl cilvēka. Es beidzu lasīt to, ko mums ir uzrakstījis kāds klausītājs. Paldies tev, ka padalījies es laikam īsti līdz galam negribētu visam piekrist, ko es šeit izlasīju, bet eh, ļoti pateicos par to, ka tu uzrakstīji savas domas. Eh, varbūt, ka mums būtu vērts šeit eh, mazliet padomāt mm, par ehm, to, ka mums ir šī brīvā griba, uh, un ne tikai nosacīt, bet patiešām mums viņa ir. Jā, protams, mums vajadzētu atcerēties par to, ka mēs kā cilvēki e, esam grēka ievainoti, e, ka kaut kādā veidā e, mūsu šīs grēka sekas ietekmē un ietekmēs visas dzīves garumā, lai arī, kā mēs zinām, kristībā mēs esam mazgāti no iedzimtā grēka – Bet tas, uh, um, tā brūce, ko šis grēks mums ir iecirts, ir tik dziļa, ka seks mēs jūtīsim visas dzīves garumā, un tas ir jāņem vērā. Bet te uzreiz nāk lielais bet, ka uh, Dieva spēks ir varenāks par uh, visiem mūsu ievainojumiem. Dievs ir spēcīgāks par visām mūsu kļūdām. Uh, Un man šķiet, ka biežāk ir tā, ka mēs paši sev nesam spējīgi piedot, mēs paši sev nedodam iespēju, mēs sevi mm, noliekam soļa lomā, un ļoti bieži, te man ir jāpiebilst arī Dievu pataisam par soļi, uh, tāpēc, ka tas ir atkal kārties mūsu stereotips, eh, kad, kad jau ir tāds soļs, kurš skatās, kur tik mums atkal kādu uh, punktu piešķirt vai kādu sodu uzrakstīt, vai ne? Mums ne, mm, tiešām mums vajadzētu augtajā apziņā par to, ka Dievs ir lielāks, uh, varenāks, spēcīgāks par visām mūsu manām, manām cilvēciskajām domām, idejām un, un plāniem, ne? Uh, Arī attiecībā uz mūsu uh, cilvēcisko dziedināšanu, uz, uh, arī uz manām mm, iespējām izvēlēties. Uh, es atgriežos pie savas lapas. Mm, gribēju jums padalīties uh, ar to, ko par cilvēku saka Amanda. Uh, Amanda ir 19 gadi, un viņa saka, ka cilvēks ir dieva veidota radība, kas spēj domāt, mīlēt, darīt un radīt. Ļoti uh, skaists teikums, Amanda, m, par kas patiesībā tiešām vienā teikumā ir pateikt visu būtība, ko mums par cilvēku pa lielam vajadzētu zināt. Tātad pirmkārt Dieva radīta, jeb Dieva veidota radība, un šīs spējas domāt, mīlēt, darīt un radīt, kuras patiesībā ir arī um, kā zīme tam, cik ļoti mēs esam līdzīgi Dievam cik ļoti mēs esam līdzīgi tam, no kura mēs nākam un pie kura mēs arī esam ceļā visas šīs te uh, dzīves garumā. Un tas ļoti saskan ar to, ko uh, saka Zane, uh, kurā ir 38 gadi, viņa saka, Dievs ir, uh, es atvainojos, cilvēks ir vesela pasaule. Un te atkal, ja mēs domājam par sevi, es pieļauju, ka mums ir vieglāk to izdarīt Eh, pieņemt, eh, saprast, eh, ka es esmu vesela pasaule. Ja? Mums, reizēm, ja kāds mūs nesaprot, mums gribas sacīt, nu jā, bet tu jau mani nezini līdz dziļumiem, tu nepazīsti uh, manu ceļu. Nu, um, ir tāds populārs teiciens, uh, tu jau neesi manās kurpēs nostaigājis nevienu uh, pat metru nerunājot par maniem dzīves gadiem. Ne? Uh, jā, tātad, kamēr es domāju par sevi, tikmēr man ir viegli pieņemt to, ka es esmu vesela pasaule, bet uh, varbūt, ka par to ir vērts atcerēties arī tajā brīdī, kad man pretī stāv kāds cits cilvēks. Eh, gan tas, kuru man ir viegli pieņemt, gan tas, kur, ar kur man ir sarežģīti veidot attiecības, ka arī viņš ir vesela pasaule. Un arī es viņa kurpēs neesmu nostaigājis, tāpat kā viņš manās. Ne? Eh, es domāju, ka uh, Protams, mm, ļoti viegli to pateikt, bet es domāju, ka tas var, var palīdzēt gan man, gan tev, klausītāji, e, tajās situācijās, kad e, tiešām tās attiecības ar otru cilvēku ir grūti veidot. Ne? E, Aelita, kurai ir 44, viņa saka, ka cilvēks ir draugs un atbalsts. Mm. Es šo izlasīju un domāju, cik skaisti, ja cilvēkam pirmā doma, kas nāk prātā, ka otrs cilvēks ir draugs un atbalsts. Nevis eh, tas, ka tās ir kaut kādas problēmas, nevis, ka tās ir kaut kādas grūtības, nevis, ka otrs ir krusts, bet tieši, ka otrs ir draugs un atbalsts. Ļoti skaista tāda tiešām doma, par ko varam padomāt, vai mēs tiešām e, otru cilvēku, kas mums ir līdzās, vai mēs viņu redzam kā draugu, kā atbalstu, vai mēs piedzīvojam to, ka otrs cilvēks ir draugs eh, atbalsts, eh, un vēl vai mm, citi cilvēki sastopot mani, piedzīvo mani kā draugu, kā atbalstu kā to, kurš var man nest tiešām palīdzību vai kurš var nākt pie manis tādā atvērtībā. Ne? Ousorīt, es eh, gandrīz pateicu, kurš to teica, bet <laughs> cilvēks gribēja palikt anonīms. Un uh, doma, mm, ja atbild uz jautājumu, kas ir cilvēks, skan, ka cilvēks ir brīnums. Abrīna vērta radība, dieva lielā iecer un vienlaicīga sāpe. Mm man liekas, ka ļoti skaisti vienā m, tiešām teikumā ir ietverta mūsu cilvēku būtība. Jā, mēs esam brīnumi. Es nezinu, vai tu, klausītāji, kādreiz esi domājis par to, kā tas nākas, ka tu no rīta celies, ka tu vari izdarīt visas tās lietas, ko tu dari, uh, um, viselementārākās, sākot ar zobu mazgāšanu, ēšanu, um, iešanu kaut kur, <laughs> pat to pašu piecelšanos gultā, ka mūsu organisms tik brīdmainā veidā darbojās, ka visas tās mūsu sistēmas, kas mums ir organismā, ka viņas visas darbojās. Neatkarīgi no tā, nu, protams, ka <laughs> katram no mums ir kaut kādas slimības un kaut kādas grūtības un problēmas un tā tālāk, bet ka tas viss darbojas neatkarīgi no tā, vai es gribu, piemēram, elpot vai nē, ka mana, man, mana elpošanas sistēma darbojas, vai ne, ka es eju pa ielu un es redzu cilvēkus, ka es varu pieskarties, ka es varu uzsmaidīt, brīnums. Un tā kā es jau te lasīju tālāk, tad, tad apbrīna vērta radība. E, nu, kā bieži šodien saka, mēs dzīvojam grūtos laikos, mums ir <laughs> tādas un šādas grūtības, bet um, varbūt, ka mm, ir īpaši vērts tieši šajos grūtajos laikos paskatīties uz otru cilvēku kā uz abrīnas vērtu radību. Varbūt um, tad, kad negribas viņu tā redzēt, tieši, še, eh, tieši tajā brīdī sev atgādināt par to, ka šis otrs cilvēks ir abrīnas vērts tāpat kā es. Un uh, pēdējā uh, tātad doma šajā te atbildē – Dieva lielā iecere un vienlaicīgi sāpe. Dievam attiecībā uz cilvēku tiešām <laughs> bija lieli plāni, bet viņi arī joprojām ir. Man liekas, ka tas arī ir kaut kas tāds, ko mums būtu vērts sev atgādināt. Jā, uh, cilvēks pakrita, pazaudēja draudzību ar Dievu, bet Dievs neļāva tam visam tā beigties. Ja? Viņš spēra nākamo soli, un mēs zinām, ka viņš apsolīja pestītāju un Kristus nāca. Um, jā, šobrīd īpaši šajā laikā, kad mēs adventā, kad mēs dzīvojam, uh, tādā bērna Jēzus piedzimšanas gaidu laikā, varbūt ir vērts par to vēl tā īpaši atcerēties, ja, ka jā, mēs esam Dievu lielā sāpe, bet, bet viņš tās cerības, kuras viņš uz mums ir līdzis, viņš nav... Um, pametis novārtā. Ne? Viņš neatmeta roku zemeslodē un teica, vai jūs tagad tieciet paši galā. <laughs> Nē, viņš, viņš gribēja darīt vēl kaut ko tālāk. Ne? un atkal deva mums kārtējo iespēju. Un ne tikai attiecībā uz uh, tiem pirmajiem cilvēkiem, tas pats attiecas arī uz katru no mums. Ne? Atgriezīsimies pie, pie manas lapas. E, vēl kā, kāds atbildētājs, kurš negribēja atklāt savu vārdu, saka, ka cilvēks ir dieva meistarbdarbs bērns. Mm. Tad, tad vienlaikus, nu, manā saprašanā vienlaikus divas atbildes, ka cilvēks ir dieva meistardarbs un ir dieva bērns. Uh, ja man kāds saka vārdu savienojumu dieva meistardarbs, laikam pirmā doma, kas man nāk prātā ir Faberžē olis, nezinu, vai jūs esat redzējuši, bet ja, ja neesat, tad vērts ir iegūglēt un apskatīties, kā tas izskatās, bet tie tiešām ir meistardarbi, tie ir tieši juvelieru izstrādājumi manā saprašanā ļoti skaisti un smalki darbi. Un tagad uh, vērts pārnest to realitāti, kā tātad šis meistardarbs esmu es. Es domāju, ka tas uh, var palīdzēt īpaši tiem no mums, kuriem ir kaut kādas uh, problēmas pieņemt uh, sevi, uh, um, savu būtību, savu izskatu, savas spējas uh, un otrādi savas nespējas. <laughs> Grūti pieņemt to, ko es nevaru izdarīt, neprotu izdarīt, to, kas man neiet un tā tālāk. Ne? Atgādināt sev, ka es esmu Dieva meistardarbs. Un es jau to nesaku tikai tiem, kuri man tagad uh, klausās, es to saku arī sev, uh, atgādināt par to, ka es esmu Dieva meistardarbs. Viņš kaut kādā uh, Mm, priekš manis neizskaidrojumā veidā ir gribējis, lai es tāds, kāds es esmu, ar visām savām dāvanām un arī ar savām grūtībām, lai es esmu šajā pasaulē. Viņam ir priekš manis konkrēts plāns, un tālāk šai atbildē bija aiz domzīmes vārdiņš bērns. Ja? Tad es esmu ne tikai Dieva meistardarbs, bet es esmu arī viņa bērns. Uh, Un jo mazāks bērns, jo viņam vairāk ir vajadzīgi vecāki. Tie no jums, kas ir vecāki vai vecāki, jūs zinat, ka, piemēram, zīdainis pats par sevi neko nevar izdarīt. Ne? Un tad varbūt, ka ir vērts atcerēties, ka man arī ir ā, tiesības kā cilvēkam būt tādam, uh, pavisam mazam, pavisam aprūpējumam, un eh, ja tas tiešām tā ir šajā manā attīstības posmā, varbūt, ka man mm, vairāk šī Dieva aprūpa ir vajadzīga, eh, nekā es pats eh, to spēju iedomāties un pat gribu to pieļaut. Jo tāpat kā pusauģiem, piemēram, liekas, ka viņi ar visu pašu tiks galā un viņi ir, viņi ir visgudrākie šajā pasaulē, tāpat varbūt ar mums, ka uh, Dievam liekas, ka mums vēl ir vajadzīgs piens, bet mēs jau skrienam pēc gaļas. Ne? Jā. Um, Iveta, kurai ir 41, saka, ka cilvēks ir dieva radīts brīnums, dāvana pasaulē ar visiem saviem trūkumiem. Nu, redz, <laughs> Iveta noilustrēja to, ko es tikko te mēģināju pateikt. Ne? Tātad cilvēks, dieva radīts brīnums, tiešām brīnums, kā mēs uh, dzīvojam, kā mēs darbojamies, un vienlaikus dāvana pasaulē ar visiem saviem trūkumiem. Uh, savukārt Kārlis, kuram ir 40, saka, vispilnīgāk es apzinos, kas ir cilvēks, skatoties uz Jēzu krustā sisto. Es atrodu tur, kas ir cilvēks. Meklējot atbildi tajā, kam es esmu radīts, skatoties uz Jēzu, es saprotu un zinu viņam. Mm. Ļoti skaisti. Paldies, Kārli! Tātad ieraudzīt sevi, ieraudzīt savu uzdevumu, savu kā cilvēka misiju, skatoties uz krustā īsto jēzu. E, savukārt, e, Elvis, kuram ir 29, saka ļoti vienkārši vienā vārdā. Viņš saka, ka cilvēks ir dzīvība. Brigita, 32 gadi, saka, cilvēks ir dieva elpa. Un savukārt Kārlis, kuram ir 35, saka, Dievs ir noslēpums. Es atvainojos, cilvēks. <laughs> cilvēks ir noslēpums. Uh, Jūs redzat, ka katrā no šīm atbildēm Es jau tepat nekomentēju pēdējās trīs, tāpēc ka man šķiet, ka katrā no tām atbildēm ir tik daudz uh, dziļuma un patiesības, eh, ka grūti pat ir kaut ko vēl piebilst klāt. Uh, bet es vēl gribētu jums uh, nolasīt divas manu visjaunāko atbildētāju atbildes. Vispirms Jāzeps, kuram ir seši gadi, uz jautājumu, kas ir cilvēks, atbild, nu, cilvēks ir cilvēks redziet, mazam bērnam nav problēma. Ja, ja ir cilvēks, tad ir cilvēks, un nav tur daudz ko prātuļot un, un izdomāt. Uh, savukārt Jēkabs, kurām ir pieci gadi, atbild normāli kā piecgadīgs bērns. Viņš saka, cilvēkam mm, ir milzu kājas, un skudras domā, ka cilvēks ir milzis. E, mēs varam pasmieties par šo atbildi, protams, smieklīgi, ka mm, cilvēks ir milzis, bet ja mēs iedomājamies to realitāti, ka patiešām uz mums skatās skudras, tad varam tikai mēģināt saprast, mm, es nezinu, vai to var saprast, <laughs> bet varam tikai mēģināt iedomāties, kā tas ir no viņu uh, realitātes, skatoties, kāds tas cilvēks izskatās. Un tagad mm, mēģinot tā mazliet savilkt uh, kopā visu to, ko mēs šodien jau te mēģinājām pārunāt, mm, um, saprast, tātad uh, E, cilvēks kā būtne, kura nav um, spontāni radusies pasaulē, kura nav šeit, uh, tāpēc, ka kādam kaut kas neiznāca. Mēs kā cilvēki esam šeit e, pasaulē kā personas. Nevis kaut kas, bet kā konkrētas personas, kuras ir Dieva gribētas. Es atkārtošos kā vienīgās uh, no pasaulē uh, esošajām radībām plus, mm, ka mēs patiešām mm, esam Dieva plānā gribēti un gribēti mūsu pašu dēļ, un gribēti kā tādi, kuri ir laimīgi. E, Protams, ka mums vajadzētu tad um, varbūt mazliet padomāt arī par to, kas īsti tad ir laime, jo mēs ļoti bieži, mm, man liekas, ka tādas globālas un nopietnas lietas uh, um, vienkāršojam. Ja? Laima nav tad, jā, es sāku tagad no otras puses, ja, ka laima nav tad, kad man viss ir to, ko es gribu. Ne? Un uh, visticamāk, ka mm, tad, kad cilvēks tiešām iemanto visu, ko viņš grib, tad viņam tāpat, tāpat tās laimes sajūtas nav. Ne? Uh, un tad mums ir jāatgriežas pie tā, ko es jau arī uh, pirmīt sacīju, ka laimīgs patiesi laimīgs cilvēks var būt tikai tad, kad viņš pazīst un mīl Dievu, kad viņš ir iegājis tajās uh, dziļajās, uh, nopietnējās attiecībās ar viņu. Ne? Bet kā to um, īstenot uh, dzīves um, garumā, kā, to, um, kā tās attiecības ar viņu ne tikai e, uzsākt, bet arī kā viņās palikt, kā viņas veidot, e, kā viņās augt, e, kā saprast, ko darīt tajā brīdī, kad es apjēdzu, hmm, es esmu iegājis galīgākajā rutīnā, kaut kādās lietās, ko es atkārtoju, bet es pat īsti pats, pati sev nevaru atbildēt uz jautājumu, kāpēc es to daru. Par to jau mēs runāsim nākamu otrdienu, Eh, un es aicinu, protams, jūs eh, atkal eh, ieslēgt radio nākošo otrdienu pulksten 14. Un šodien esmu ļoti pateicīga visiem tiem, kuri atsaucās, esmu pateicīga arī maniem respondentiem, kuri atbildēja jau pirms rēdījuma un palīdzēja man šodien šeit studijā mm, vai, vadīt šo te rēdījumu. Uh, Eh, esmu priecīga arī eh, un pateicīga visiem tiem, kuri eh, šodien klausījās, bet neuzrakstīja vai nepiezvanīja. Es ceru, ka jūs saņemsiet drosmi nākamajā nedēļā. Un, jā, paldies par šodienu un tiksimies pēc nedēļas. Mūsos nav laimes Tāpat kā laimes nav ārpus mums, laime ir tikai dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēs paskāls. Es vēlos būt laimīga, domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu, būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi Raidījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.